Deja, jentek aipatzen die, uh, eh, bon, kontur hoik uh, eh, berriziatutuk, eh, eh? onda hanitxem emaiten die. Geo nunbait erraiten die, intelligent die, la kontur bezala, mena bon, minibat hien bizitzen barnen txartzen tutuk. Geo stakiagu ondoamenak zer aldien izaten, mena... Bon, uh, staket, euh, euh, batukik batuk etxen barnen, batuk euh, uh, tresneia heli bat, uh, staket, hozkailu bat edo hola, mini bat eta kurrent uh, habo jaten. Eta bon, hortan gainen altut altie eh, mekanika hori edo bon, eh, daikik oto zahar eh, horik bezala mini bat poluzionia ibuz, taksaili bat presioa, bon. Gaisa hori komano ez zehenetan alien juiten, mena altutu juiten. Eta behardik erane ez tala beti klar izan, giletik jakitez Bon, un ediz prefosta gaiza izigarri honaduk, mena euh, udikek, amni bat ebaska, euh, gordaska egiten dien euh, gaizak. Hor, bon, abano haste guntan, don iman elo itzunen, jente plenitututuk, bon, etxe, badie, manea berrizibat horren ezartzeko eta, bon, Nonbait, euh, eta gio, mini bat duk uh, legia ibuze guk, uh, die, ez, dugula poderik horren hartzeko. Mena nonbait duke euh, jenten uh, amini bat uh, ibuz segitzen dugula, eta guk guen lekia hort diagu. Eh? Amini bat berdiagu uh, spada gaitza hilibat manea bat eraiteko erraiteko stela

entzunenean gai bat, eh, pre, prefosta. Hoize gurru, eta uh, hanitze deja igorri gaitie, eta enkompetan delako, enkompetan zan matier de, ho, izen hoi usu eta nik amini eh, ez diat hartzen, eta bat entako, bon, mea lehen lekin duk, betik aitzina duk, eta eh, ba, begain be hartzen tig Eta hor, erraitez, bat enkompetan, bon, Baduk bi imane, eh, tekniko mailan, guai eh, zigarriko mudameita hitzoi, eh, eh <laughs> kompetenza nana, xoz eta, bon. E, mena hor, eh, badiat nekezia izen horren onartzia.